Distaga. Diction. Patron unan betek pevar. Gwelet. Gwalemus. Gwelemeus ahi. Gwelemeus ahi o redek. Gwelemeus ahi o redek ar jardin. Klewet. Klewet meus. Klewet meus Klewe me zen din tirohal. Klewe me zen din tirohal bas a gom. Prena. Prena rom bara. Prena rom bara gond me breur. Prena rom bara gond breur Prena rom bara gond pa Me breur kèr. Me breur kèr zo tiski. Me breur kèr zo tiski zoznek. Me breur kèr zo tiski zoznek a skover. Me breur kèr zo tiski zoznek a e skover